Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հարգանքի Թուրքի արարողություն ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հիշատակին։ Արցախահայության շարժման շատ դեպքեր ու դեմքեր վավերագրվել են Վալերի Պետրոսյանի լուսանկարներում։ Արցախի ժողովրդավարական գուսակցությունը մասնակցելու է 2020 թվականի խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին։ Այսօր անվանի արցակագիր հրապարակախոս հասարակական գործիչ Մաքսիմ Հովանիսյանի ծննդյան 85-ամյակն է։ Այսօր ծննդյան 70-ամյակն է նշում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հիմնադիր Ասլան Գրիգորյանը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ նորությունների մասին մանրամասն։ մասին, ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի 60-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում տեղի է ունեցել Երջանկահիշատակ քաղաքական ու պետական անվանի գործչի հիշատակի նվիրված հարգանքի турքի մատուցման արարողություն։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրչյանի հուշակարին ի խոնարհումը նրա անմոռաց հիշատակի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ միասին ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ են դրել պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կուսակցական ընկերներ, գործընկերներ եւ հարազատներ։ Արարողության մասնակիցների մեջ էին նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, падգամավորներ, կառավարության անդամներ, ուսանողներ։ Հարգանքի Թուրքիա արարողությունից հետո մեզ հետ ճեպազրույցում խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը կարևորեց Արթուր Մկրչյանի ավանդը Արցախյան քաղաքական ավանդույթների հիմնադրման ու ձևավորման գործում։ Հատկապես կարևորում ենք այն սկիզբը, այն հիմքը, որի վրա հետագայում դրվել է անկախ Արցախ հանրապետության ամբողջ շենքը եւ շատ կարևոր է թե այդ հիմքերը ինչպես են դնում այս իմաստով այն աշխատանքը, որ կատարվել է առաջին մեր ղեկավարների եւ պատասխանատուների կողմից եւ այս շարքում իհարկե Արթուր Մկրչյանը որպես մեր անկախ հանրապետության առաջին ներկայացուցչական մարմնի ղեկավար, անուրանալի է եւ վստահ եմ, որ այն հատկանիշները, որ նա ոչ թե բերեց, այլ վերականգնեց քաղաքականության մեջ, նույնպես շատ կարեւոր էին հետագա մեր պետականության ճիշտ ճանապարհի համար, որովհետեւ այնպիսի մեծ գործի համար, ինչպիսին Արցախի անկախությունն է, ազատությունը, միայն ու միայն այդպիսի վառ հատկանիշների եւ բարոյական հատկանիշների հիմա վրա կարելի է կառուցել եւ այս իմաստով մենք միշտ էլ հիշելու ենք Արտուր Մկրչյանին եւ բոլոր այն մարդկանց հենց այդ սերնդի ներկայացներին, որոնք պատասխանատվությունից չխուսափեցին, մտան այդ հորձանուտի մեջ եւ այսօր այդ զոհաբերության եւ մեծ աշխատանքի շնորհիվ է, որ մենք ունենք ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետություն։ Իլուր նշենք նաեւ, որ այսօր երեկոյան Ստեփանագերտի երիտասարդության եւ մշակույթի պալատում նախատեսված են ցուցահանդես եւ հուշ երեկո նվիրված Արթուր Մկրչյանի վառ հիշատակին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախահայության փետրվարյան վերածնդի պատմական պահերն ասկերանցի լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյանի հայացքով ներկայացնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախյան շարժման մեկնարկը առանձնապես 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի նախկին Լենինի անվան ներկայիս վերածննդի հրապարակում կայացած առաջին բազմահազարանոց հանրահավաքի մանրամասներն ու դեմքերը մնացել ու պահպանվում են ոչ միայն մասնակիցների հիշողության մեջ, այլև լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյանի այն ժամանակ Ասկերանի շրջանային Կարմիր դրոշ թերթի աշխատակցի լուսանկարչական սարքի տեսախցիկի կատարած պատկերային արձանագրումներում։ Ընդհանուր առմամբ լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյանի սուրաճքը նկատել ու ворսացել, վավերագրել է Արցախյան շարժման շատ դեպքեր ու դեմքեր՝ առաջին հանրահավաքներից մինչև առաջին ու հետագա ինքնապաշտպանական մարտեր։ Երբ որ սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը, ես այդ ժամանակ աշխատում էի Ասկերյանի շրջանային թերթում, որ այդ ժամանակ Կարմիր դրոշ էր կոչվում, որպես ֆոտոտակից։ Վալերի Պետրոսյանին հանձնարարված էր այդ լուսանկարները տպել, որ เป զի ուղարկվեն Մոսկվա։ Տպեց 20 լուսանկար, պահպանելը դժվար էր, առավել եւս անչափ վտանգավոր։ Ամեն վարքյան կարող էին խոզարկել ու հայտնաբերել լուսանկարները, դրանով իսկ ոչնչացնելով տեսախցիկի վավերագրած իրադարձությունները։ Լուսանկարիչը մեկ առ մեկ ցույց է տալիս նկարներն ու պատմում դրանց հետ կապված իր հիշողությունները։ 20 թվականի փետրվարի 12-ին Ասկերանում առաջի հանրավահակ տեղի ունեցավ Ասկերանի շրջկոմի դիմաց։ Դրանից հետո հենց խմբագրությունում հավաքվեցին Արուշյան Սլավիկներ, ժամանակվա խմբագիր կոմիտաս Դանելյաններ, Միրզոյան Սլավիկներ, Ավանեսյան Ալբերտ հավաքվեցին։ Որոշեցին ինձ Արուշյանյան Սլավիկն ասել, որ վաղը Ստեփանակերտում լինելու է առաջին հանրահավաքը։ Պիտի գաս, այնտեղ նկարես, շուտ միտինգից դուրս կգաս, նկարները արդեն տպես, այդ նույն օրը պիտի այդ նկարները ուղարկենք Իգոր Մուրադյանին, այնտեղից էլ Կենտկո, Մոսկվա, Գարբաչովին։ Ու ես այդտենց էլ արեցի, գնացի տուն, պատրաստվեցի, ասացի, այնտեղ «Դե, ամբողջ ընտանիքով մասնակցել ենք։ Իմ եղբայրս էլ լոզուն գրեց մի հատ, ցավոք ինքը պատերազմ զոհվել է հետագայում, ակտիվ մասնակցել են։ Մի հատ լոզուն գրեց «Արմյանսկի զեմլի Արմենիա» դեր նկարներում կա, այսա ցույց կտանք։ Ու գնացի առաջին միտինգը, մենակ ես եմ նկարել, ոչ թե առաջին նկարողներից եմ եղել, այլ առաջին ու միակը։ Փաստավավերագրող լուսանկարիչը հիշում է հավաքի ակտիվիստները չէին ուզում լուսանկարվել, վտանգավոր էր։ Այդուհանդերձ պետք էին շարժման իրողությունը հաստատող նկարները, ինչը եւ նա կատարեց հաջողությամբ։ Ճիշտ ասած, մի հատ կինոժապավե նկարեդար։ Առանց ձենի որ եղել այդ ձևի։ Այստեղ հնարավորություն չի եղել, էդի թվայնացնեն կամ փոխանցեն կասետի վարաբան, դա էլ ուղարկել ենք Մոսկվա, հետո բարձվել է ու մոտա։ Ուղղակի չեն արել, էլի, այն մարդն է մահացել, ճակատագիրը անհայտամանացել կինոժապավենի վատարիներին գետնի տակ հազար անգամ թաղել եմ, նորից հանել, հələ լավ այս ձևի մնացել են։ Սա առաջի միտինգն է, սա երկրորդ միտինգն է 18-ին, գրածա, երկրորդն է, ես հաստեղ «Դե գրած, սա Երևանի առաջի միտինգն է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը մասնակցելու է 2020-ի խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին, իսկ նախագահի թեկնածուն ամենայն հավանականությամբ կլինի կուսակցության ղեկավար Արցախի ազգային ժողովի գործող նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Այս մասին ասել է խորհրդարանի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Մեզ համար շատ կարեւոր է մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին եւ տեսնել թե ինչ արդյունքներ ենք մենք գրանցում, բայց անկախ ընտրությունների արդյունքներից մենք մասնակցելու ենք եւ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի են ունենալու բոլոր համայնքներում, այդ թվում նաեւ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Նշենք, որ Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել են Ազատ հայրենի կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Դուք լսում եք լուրեր Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Սլովակիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար ՀԱԿ գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-սլովական օրակարգին առնչվող մի շարք հարցեր։ Զրուցակիցները պատրաստակամություն են հայտնել համատեղ ջանքերով ընդլայնել երկկողմ համագործակցությունը։ Նախարար Մնացականյանը Միրոսլավ Լայչակին ներկայացրել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Հովանու ներքո Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման հարցում հայկական կողմի մոտեցումները եւ սկզբունքային դիրքորոշումը։ Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ներկայ իշխանությունների վարած քաղաքականության միջև նմանություններ չկան։ Այս մասին ասել է փորձագետ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով շատ բան է փոխվել, այդ թվում իրավական դաշտում։ Թևան Պողոսյանը նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցայժմ մնում է այն դիրքորոշման, որի համաձայն հայկական կողմը առաջինը պետք է լսի, թե ինչ զիջումների է պատրաստ Բաքուն։ Իսկ եթե ինչ որ շեղումներ լինեն այս հարցում, ապա ժողովուրդն արդեն գիտի ինչպես հասնի իր ուզածին։ Դա ցույց տվեցին ապրիլյան իրադարձությունները, եւ եթե նման անհրաժեշտություն լինի, դա կարելի է ցուցադրել եւս մեկ անգամ, ասել է փորձագետը։ ԱՄՆ-ում հայկական երիտասարդական ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները բողոքի միջոցառում են անցկացրել Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ արդարություն պահանջելով 1988-ից 1992 թվականներին Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում եւ Մարագայում իրագործված կոտորածների համար։ Այս տարի ցույցը նվիրված է նաեւ ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի կողմից Գուրգեն Մարկարյանի սպանության 15-րդ տարելիցին։ Ցուցարարները մտահոգություն են հայտնել կապված Հայաստանի եւ Արցախի վրա ճնշման մեծացմամբ։ Հայկական միության ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում բարձրաձայն եւ հստակ հայտարարել են, որ երկարատև խաղաղության միակ ճանապարհը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հանդեպ հարգանքն է։ Ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածք են ներմուծվել 7.5-տասնորդական միլիարդ դրամ գումարի չափով ապրանքանյութական արժեքներ, որը 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը։ Այս մասին հայտնել են ֆինանսների նախարարությունից, մանրամասնելով, որ ներմուծման ծավալների աճ արձանագրվել է հիմնականում գյուղատնտեսական ապրանքների, բժշկական տեխնիկայի, վառելիքի եւ արդյունաբերական ապրանքների հաշվին։ Հադրութի շրջանի Տողգյուղի 13-րդ դարի Սուրբ Հովանես եկեղեցում ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Ըստ համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Շաբուրյանի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են իրենց համագյուղացի Երևանաբնակ Կարեն Սաֆարյանի ֆինանսական միջոցներով։ Տեղադրվել է նոր տանիք, ներկայում տարվում են եկեղեցու ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Դրանք ավարտելուց հետո կբարեկարգվի նաեւ տարածքը։ Նշել է Ալեքսանդր Շաբուրյանը ավելացնելով, որ նախատեսվում է այն շահագործման հանձնել 2019 թվականին։ Այսօր լրանում է անվանի արցակագիր հրապարակախոս հասարակական գործիչ Մաքսիմ Հովանիսյանի ծննդյան 85-ամյակը Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Հոբելյարի խոստովանությամբ ըստ էության դա իր կյանքի հերթական օրերից է։ Ծննդյան օրվա տրամադրության ու մոտորումների մասին հարցիսի պատասխան Հայաստանի եւ Արցախի գրական ընտանիքների նահապետ Մաքսիմ Հովանեսյանը հավելում է. Վերջին ժամանակների իր մտորումները պատտվում են ներքին միանհանգստության ուղեծրում։ Բոլոր հարցերը մղվել են հետին պլան եւ այսօր ինձ անհանգստացնում է թե ինչ ճակատագիր է սպասում մեզ հայ ժողովրդին ընդհանրապես եւ Ղարաբաղի ժողովրդին մասնավորապես, որովհետեւ այն միտումները, որ ես զգում եմ, ներքիմի անհանգի զգացողության, որ քիչ տարիք չեմ ապրել, եւ այն սպասումները, որ ես ունեցել եմ շատ տարիներ առաջ, հույսերը, որ ես փայփայում էի, այսօր դրվել են հարցականի տակ Արցախի հանրապետության վաստակավոր լրագրողն ու գրական մի շարք մրցանակների դափնեկիրը, ում հաջողվել է մարդու բարոյահոգեբանական աշխարը, արցախահայության կենսակերպը, ազատագրական հերոսամարտը, ըմբոստ ու մարտնչող ոգին եւ դեպի բարու հաղթանակն ունեցած աննկուն հավատն ինքնատիպորեն արտացոլող պատմվածքների ու ակնարկների տասնյակ ժողովածուներ հեղինակել, շարունակում է ստեղծագործել։ Սակայն նրա տողն առավել եւս հիմա ներքին տագնապներից է երկունքվում։ Տողը դժվար է ծնվում, բարը դժվար է ծնվում, եւ ծնված բարը ընկնում է այնպիսի անհանգիստ վիճակի մեջ, որ ցիրես այդ բարը արդյոք արժե օգտագործել, թե չարժե։ Խոսելով 85-ամյա կենսափորձով հարստացած տարիքի առանձնահատկությունների մասին արձակագիր Մաքսիմ Հովանիսյանը կրկին անկեղծանում է դժբախտաբար մարդու բնույթն է այդպեսին։ Ծայրների հետ մոռացվում են շատ բաներ, անտեսում են շատ բաներ, կողքով դասում են որ չեն նկատում քեզ լքվածության զգացում կա մարդու մոտ եւ այս հարցը անընդհատ հետապնդում է մարդուն ինչու այդպես ստացվեց որտեղ էր այն սխալը, որ ես ցույց եմ տվել։ Մենակության զգացումը դա երևի ծերության ախտանշաններից մեկն է։ Հնարավորության դեպքում ինչը կփոխեր իր կյանքում Արցախցի հանրային մեծավանդ գործիչն ու մտավորականը։ Այդ հարցից զբաղված ես բաղեցնում։ Եվ միշտ այդ հիասթափության, ափսոսանքի զգացում եմ ունեցել, որ այնուամենայնիվ ես ամպես շապրեցի, ինչպես ուզենայի ապրել։ Մի կողմից եւ իրական շրջապատը իր կամքներ թելադրում, մյուս կողմից ճակատագրի հրամայականը ուրիշ բաներ թելադրում, ափսոսանքը որ քո օրերը այնպես չանցան, այնպես բերանավոր չեղան, այն զգացումը կա եւ մարտիրահերթ կտանի։ Ջրաղացներ, այսպես է վերնագրել Մաքսիմ Հովանեսյանը Տակավին անավարտ իր ստեղծագործությունը, որն այժմ նրա գրասեղանին է։ Գեղարվեստական այս գործի ընդհանրական խորագիր կարելի է համարել հեղինակային առաջաբանի մանկության մորմոքներ ընդգծումը։ Ժանրային առանձնահատկության վերաբերյալ հարցին առայժմ դժվարանում է պատասխանել, սակայն մի քանի գաղտնիքներ բացահայտեց։ Ստեղծագործական ամբողջ լիցքը, ամբողջ խտացումը այս մանկության այդ մորմուկներն են։ Եթե կարողացար այդ ամենը դրսևորել, ուրեմն ինչ-որ բան ստացվել է։ Արձակագիր Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Մաքսիմ Հովանիսյանի հետ մեր զրույցում անդրադարձանք նաև 13-ի հայտնի նամակին, որը չնայած անցած դարի 60-ականների համար իր վտանգավորությանը, նաև Արցախցի հեղինակավոր մտավորականները ստորագրելով հասցեագրել էին խորհրդային բարձրագույն ղեկավարությանը։ Պատմական նամակը ստորագրողներից վերջին Մոհիկանի Մաքսիմ Հովանիսյանի այդ օրերի դասերի ու խորհրդի վերաբերյալ դիտարկումներին կանդրադառնանք առանձին զրույցով։ Իսկ մինչ այդ Արցախի հանրային ռադիոյի ամբողջ խմբագրակազմի ջերմ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները փոխանցենք Հոբելյարին։ Ամուր առողջություն ու ստեղծագործական նոր հունձ ձեզ, Վարպետ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր լրանում է Ասլան Գրիգորյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Մարտ, ով իր ներկայությամբ կարծես լցնում լուսավորում է շրջապատը, ով միշտ պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել լինի դա խոսքով, խորհրդով թե գործով։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ամենամեծ գնահատանքը, որին կարող է արժանանալ մարդը, Ասլան Գրիգորյանի համոզմամբ շքանշանները չեն, այլ հարգանքը, որին նա արժանանում է շրջապատի կողմից։ Դրան հասնելու իր բանաձևը Աստվածաշնչյան պատվիրանն է՝ մարդկանց հետ վարվիր այնպես, ինչպես կուզենայիր, որ քեզ հետ վարվեն։ Если ты человека не уважаешь, он никогда тебя не будет уважать. Եթե դու մարդուն չես հարգում, ինքն էլ քեզ չի հարգելու։ Բոլորս ունենք լավ ու վատ կողմեր։ Պետք է միշտ լավը տեսնել մարդկանց մեջ, պետք է լավը զարգացնել։ Իսկ նրանք, ովքեր ուրիշներին քննադատում են կամ չարախոսում, խորտ կտայի մոտենալ հայելուն, նայել սեփական աչքերի մեջ ու անկեղծորեն քննել։ Ինչով են իրենք ավելի լավը։ Պետք է հարգել դիմացինին, անկախ նրանից, թե ով է քո առջև կանգնած։ Каждый человек обязан уважать, любить против себя стоящего, кто бы ни был. Իսկ կյանքի իմաստը Ասլան Գրիգորյանը տեսնում է մարդ Արարատի առաքելությունը հասկանալու եւ իրականացնելու մեջ։ Я никогда не гонялся за богатством, чтобы быть богатым. Судьба всегда располагает. Ճակատագիրը յուրաքանչյուրիս համար ճանապարհ է պատրաստել։ Բոլորս էլ այս կյանքում մեր առաքելությունն ունենք։ Երջանկության իրական աղբյուրը սեփական առաքելությունը կատարած լինելու զգացմունքի մեջ է։ Օրինակ ես երբեք չէի մտածել, որ կարող եմ Արցախում փրկարար ծառայության հիմնադիրը լինել։ Աստված է ինձ պատրաստել այդ նվիրական գործի համար։ Բարձրալն ինձ քայլ առ քայլ պատրաստել է դրա։ Ես անցել եմ փրկարարին անհրաժեշտ բոլոր դպրոցներով եւ երջանիկ եմ, որ ծառայությունը ստեղծել ու հասցրել եմ այն մակարդակին, որ մեզ ներառել են փրկարար ծառայության միջազգային համադաշնության մեջ ու ոսկե մեդալ պարգևել։ Հոբելյանն առիթ է անցյալին հետադարձ հայացք ձգելու եւ անցած ճանապարհն արժևորելու համար։ Մեր այն հարցին, թե հատկապես ինչն է երջանկության զգացում արտնացնում իր հոգում, Ասլան Գրիգորյանը պատասխանեց. Ամենամած, о, чем всегда сердце радуется, когда ты спасаешь жизнь Ամենամեծ բանը, որ կարող է երջանկություն ապարգևել մարդուն, այն բանի գիտակցումն է, որ մարդու կյանք ես փրկել։ Միթե կարող է դրանից բարձր ինչ-որ բան լինել։ Երջանկությունը հարստության մեջ չէ։ Թանկարժեք մեքենաները, շքեղությունը երբեք էլ երջանկության աղբյուր չեմ համարել։ Счастьем, роскошью, там, я не знаю, еще что-то։ Պարզ է, որ այդ պատկառելի ճանապարհը, որն անցել է Ասլան Գրիգորյանը, չէր կարող հարթ լինել։ Ինչպես է իրեն հաջողվել հաղթահարել փորձություններն ու հիասթափությունները։ Я не знаю, что такое разочарование. Разочаровывается слабый человек, который Ես չգիտեմ, թե ինչ է հիասթափությունը։ Հիասթափվում է միայն թույլ մարդը։ Հեշտ գործ չկա։ Ոչ մի հաջողություն էլ հեշտությամբ չի տրվում։ Բայց եթե դու հանձնվեցիր բախվելով առաջին իսկ խնդիրներին, ապա քեզ համար ապրելը շատ դժվար է լինելու։ такие люди очень трудно выживают в этом мире. Ничего легко не удается. Ինչ վերաբերում է տարիքին, ապա Ասլան Գրիգորյանի կարծիքով հոգեվիճակն է որոշում մարդու իրական տարիքը։ Երբ մենք փոքր ենք, ասում է զրուցակիցս, 20 տարեկանին նայում ենք ինչպես մեծ մարդու, հետո 50 տարեկանն ենք բավականին մեծ տարիք համարում։ Այդպես է նաև 70 տարեկանում։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Փետրվարի 11-ից 18-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 32 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 5, տեխնացին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 13 արտակարգ դեպք։ Այդ թվում դրամ 62, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 7 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք դուժել 3 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման երկու դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն, հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անբավարարություն, առավելապես առաստաղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։